Բրյուսելից Վիեննա եւ Մայրաբերդից Երևան վերջին 7 օրերը հարուստ էին Արցախի ներսում եւ Արցախի շուրջ տեղի ունեցած իրադարձություններով։ Մեկ շաբաթ առաջ Բրյուսելյան Երակոմ հանդիպման արդյունքներով Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը տարածեց հայտարարություն։ Դրա մեջ հնչեց միտք, որ Ադրբեջանը ոչ միայն պետք է ապարգելափակի Քաշաթաղի միջանցքը, այլ նաեւ կարող է դեպի Արցախ մատակարարումներ սկսել բռնազավթված ակնայից։ Այդ պիսով Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակումը, որը հակասում է միջազգային միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերին ոչ միայն արժանի գնահատականի չարժանացավ, այլ Արցախյան հիմնախնդիրը ըստ էության ավելի հեռացվեց ինքնորոշման ու ազգատիացության հարթությունից եւ ավելի խորը տեղադրվեց Պարենային մատակարարման հարթությունում։ Իհարկե, այդ հարցում հարկ է նշել նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի անողնաշար դիրքորոշումը։ Թեև Հայաստանը պաշտոնապես չի արտահայտվել ակնայից ընդհանրյալ մատակարարումների թեմայով Միշելի արտահայտության վերաբերյալ, սակայն իր անհակաճառությամբ փաստացի լեգիտիմացրել է այդ միտքը։ Այնինչ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ոչ միայն պետք է թույլ չտային այդ խոսույթը տարածել, այլ պետք է բացառեին նույնիսկ դրա քննարկումը։ Ինչպես միշտ Ադրբեջանի բռնապետ Կոմիտետը բանակցություններում հրապարակ է նետում որևէ կեղծ օրակարգ, որը հետագայում սկսում է պարբերաբար հոլովել ինքը եւ իր պալատական մունետիկները։ Նման հարցերում հայկական կողմն առավելագույն համառություն ու անզիջումություն պետք է դրսևորի։ Բացի այդ, կտրականապես անընդունելի ու անպատասխանատու միտքը Միշելի հայտարարությունում կային նաեւ դրական մտքեր, եւ դրանցից ամենակարևորը Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև ուղիղ բանակցություններն են միջազգային միջնորդությամբ։ Արցախի իշխանություններն իրենց մեջ կամք ու վճռականություն պետք է գտնեն եւ համաձայնվեն այդ ձևաչափին։ Վերջի վերջո, եթե օրինակ Կոսովոյի ղեկավարները չվճռեին բանակցել Սերբիայի հետ, ոչ մեկը Կոսովոյին երբևէ անկախություն չէր նվիրի։ Արցախը հնարավորություն ունի օգտագործելով աշխարհակաղակական տարբեր կենտրոնների հակասությունները միջնորդավորված բանակցություններում ձևավորել անկախության ճանաչման գործընթաց։ Բնականաբար Արցախի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչների ուղիղ բանակցություններին ընդդիմանում է Ռուսաստանը, որը հենց բրյուսելյան բանակցություն բանակցությունների ընթացքում էլ շեշտեց. բանակցությունները պետք է ընթանան Երևանի եւ Բաքվի միջեւ։ Եվ ամեն անգամ, երբ Երևանից, Փարիզից կամ այլ վայրից հնչում է Ստեփանակերտ-Բաքու ուղիղ երկխոսության միտքը, Մոսկվան շտապում է հայտարարել, որ ինքը սատարում է Երևան-Բաքու բանակցություններին։ Բնականաբար, եթե Ստեփանակերտ-Բաքու ուղիղ բանակցություններ ընթանան եւ Ռուսաստանի դաշնակից Ադրբեջանն ստիպված լինի ճանաչել Արցախի անկախությունը, Արցախում տեղակայված ռուսաստանյան զորախումբն այլևս անելիք չունենա այստեղ թե Բրյուսելի, թե Մոսկվայի հայտարարությունները, թե Երևանի ու Ստեփանակերտի վարանամտությունը վերջին շաբաթվա ընթացքում ավելի մեծ թափ հաղորդեցին ծավալված համազգային շարժմանը։ Երևանում սկսվեցին իրազեկման ինքնաբուխ ակցիաներ։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի մոտ սկսվել է շարունակական ակցիա, որի նպատակն է մեծականակ պարեն հավաքել եւ ստիպել Միացյալ ազգերի կազմակերպությանը, որպեսի այն Արցախում գործադրի պարենի համաշխարհային ծրագիրը եւ հավաքված պարենը հասցնի Արցախ։ Երևանում կայացան հանրահավաքներ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանությունների Եվրամիության ներկայացուցչության մոտ։ Մեծ հանրահավաք տեղի ունեցավ 3 տեղահանված արցախցիների մասնակցությամբ։ Արցախում եւս շարունակվում են ակցիաները։ Ասկերանցիները ի նշան բողոքի բետոնե բլոկներով արգելափակեցին դեպի բռնազավթված ակնատ անող ճանապարհը։ Շարունակվում են ակցիաները նաեւ Իվանյանի օթանավակայանի մոտ, որտեղ տեղակայված է ռուսաստանյան զորախումբը։ Համազգային այս զարդ մարդոնքը եւ ողքեվորությունը պետք է ճիշտ հունը գցել։ Հայոց միասնական պետականության գաղափարին իսկապես հավատարիմ ուժերը կարող են մի կողմ դնել երկրորդական տարաձայնությունները եւ միաբանվել հայրենիքի հզորացման եւ վերամիավորման գաղափարի շուրջ։ Եթե նույնիսկ հնարավոր լինի այս փուլում հասնել Արցախի անկախացման, այլ ոչ Մայր Հայաստանի հետ վերամիավորման, ապա դա պետք է լինի սոսկ անցումային քայլ եւ վերջնանպատակը պետք է մնա միասնական եւ հզոր հայրենիքի վերակերտումը, որովհետեւ չկա Հայաստան առանց Արցախի եւ չկա Արցախ առանց Հայաստանի։ Խարխուլ պատերով տունը չի կարող կանգուն մնալ, ինչպես եւ չի կարող կանգուն մնալ այն պետությունը, որը կիսատված է տարբեր քաղաքական խարդավանքների պատճառով այն քաղաքական ուժերը, որոնց թելերը գնում են աշխարհակաղակական տարբեր կենտրոններ եւ որոնք ճունեն ձևավորած հստակ ազգային եւ պետական ծրագիր, պետք է դուրս մղվեն քաղաքական դաշտից։ Արդ ստեղծվել է պատմական սակավագույն մի պահ, երբ հնարավոր է համազգային զարթոնքի եւ ողքեվորության միջոցով կրկնել մոտ 30 տարի առաջվա այն ժամանակ ցնորամտություն թվացողը, սակայն այս անգամ արդեն պետք է խուսափել այն ժամանակ արված սխալները կրկնելուց։ Սա մեր մեկնաբանությունն էր եւ ես Դավիթ Եղիազարյանը։ Առայժմ